soy hosti Radio radio Se Serán zelango puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Baraski bizidunak, hortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. modernitatea, gizakeren erreflexio eta akzioaren ardatzean individualismoa jartzen duen ikuspegi filosofiko txatarturik, krisi espiritual sakon baten murgilarazten dau pertsonea. Balio etikoak baztertu, ezabatu edota gutxi ezten bai, baitauz. Kosmobizio honek gizakion arteko elkarbizitzan eragin itxela izango dau. Oroar, gezurra informazioaren erretorika unibertsala moduen inposa, hartinokoa alegia. Aintzinaroan eta aguda arkaikoetan, propaganda etxaiaren kontra erabiltzen zan, tek, erabiltzen zan teknika zan, gogoratu daikun zuntzu txinatar generala eta elarte dela gerra famatua. Gaur egun eta gizarte masifikatuen sorreren ostean, teknika hau norbere herriaren kontra ere erabili izan da, edabide masibo edo mas mediak erabiliz, nazioaren biztanleen onarpena eta sostengua bilatzeko asmoarekin. Edabide masiboen kontzeptuan sakontzen badugu, propagandaren teknikaren gakora helduko, gara errazki. Edabide masiboek, errealitatearen eraiki, eraikitzaile direz eraikitze prozesu honeta honen jatorria marko zehatz baten topau Gizarte bateko talde dominanteek osatzen dabien marko sortzaile batean, hain zuzen ere. Marko honen baitan jasotzen da gertakarien interpretazioa. Zentsumen er-, eraikitze prozesua ere burutzen da berton. Alex Mukieli soziologoak aipatu bezala, komunikazio baten eragina hartzailearen txako dekon zentsunaren araberakoa izango da. Zentsu hau, tekstu inguruak balditzatzen dau bere osotasunean, hau da, komunikazio hori emoten da markoak. Hain zuzen ere, horrela, komunikazio markoen kontrolak zentsumenen gaineko kontrola bermatzen dau, eta beraz, hartzaileen manipulazioa ahalbidetu. kakotz artean bake garaietan komunikazio marko ezberdinen elkarbizitza posible da. Edo agian, modu ulergarriago baten esan da, marko dominantearen tolerantzia handiagoa izan liteke. Hala ere, tolerantzia mail honek beherakadak jasaten dauz eliteek ofentsiba prestatu ala. Krisi garaietan, gatazka belikoaren kasuan bezala, Markonek redefinizio, murrizketa eta indartze prozesuak jasaten dauz. Bertatik sortutako errealitatea, bakarreta eta uka ezina izan daiten. Gobernu baten energia guztiak, Marko honen definizioa kontrolatxera joango dire orduan. Horretarako, edabide masiboen kolaborazioa ezinbestekoa da, aipatutako errealitatearen eraikitze prozesurako erreminta izanik. Oroa Gobernu batek bi hildo klasiko landuko dauz elmuga honetara altxeako. Bat, errealitate eraikitzaile diren marko hauen definizioan eragin ahalko leukien igorle guztien kontrola, hau da, zentsura. Eta bi, marko jakin horren kontrola eta berorren eragina bermatu dabiesan mesuen difusioa, hau da, propaganda. Azaldutakoaren adibide garbi bat, lehenengo mundu gerran topa genke. Historiako lehen biziko gerra totala, moduen ezaguturiko konflikto honetan, propagandak bere gorenengo espresioa pairatu eban. Estatu batuar kongresuak, gatazkarako sarrera dekretatu baino lehen, bertako gobernuak Komision Krill delako komitea sortuta eukon jada. Bere egin beharra, nazio estatu batu harrari guda saltzea zan, eta horretarako sinema aukeratu ebien, historiako lehen da biziko edabide masiboa. Mila bederatxeron da amazazpigarren urtean, komisionek sortutako propaganda sistema hura, gaur egungo propaganda guztien oinarriak esarriko ebasan. Arthur Ponson Ponsonbik azkeneko mendeko propaganda guztietan errepiketan direzan amar falazia identifikatu ebasan. Bat, guk ez dugu guda nahi. Bi, gudaren erantzulea etxaila da. Iru, etxaila izaki gorrotagarria da. Lau, gure asmoak zintxoak direz. Bost, etxaiak ankerkeria burutzen dauz naita, gureak involuntariak direz. Sei, etxaiak baimendu gabeko armamentua erabiltzen dau. Zazpi, guk hildako soldadu gitxi deko guz, etxaiak nabarmenki gehiago. Zortzi, artista eta intelektualek gure helmuga berberen aldeko diez. Bederatzi, gure kausak jatorri sakratu jainko otiar edota sublimea daukaz. Amar, guda propaganda zalantzan jartzen dabien horiek traidoreak diez. Amar falazia hauek propagandaren zutabe izan izan ohi direz gaur egungo estatu batuak Frantsak edo, edo Espainia moduko herrien diskurtso belizistetan. Walter Lippmanek izendatu bezala kontsentsuaren manufaktura delakoa burutzeko elmugarekin. La comunicación, para lo que sirve en primer lugar, es para hacer la guerra. Armand Matelag Sociólogo belgiarra. Ondo etorri programa berri batetara hemen gaude barazki bizidunok, domeka guztietan bezala, arrestiko zeretan guztietan esaten dugu, baina egiatan aurreko domekan problema tekniko bat egon zen eta programa prestatuta bagenukan ere esen entzun. Baina badakizue gure webean entzuna dira, programa guztiak eta hori ere hor dekozue entzun gai. Eta bueno, ba, jonek eman duen sarrerarekin asmatuko zenuten zeren inguruan arituko garen gaur, gaur eh, komentatu nahi ditugu ba, komunikabide nagusiek erabiltzen dituzten manipulazio teknikak, baina bueno, batez ere e, gatazka armatua dauden e, eh, konflito hauetan zentratuta, ez nola egiten den oso programa interesantea izango da gaurkoa, hasi que badakizue. Ez galdu, bale? geratu gurekin. Tekoa Baraski Salda Bueno, eh, ya sabéis que este es nuestro choquito ¿no? de noticias relevantes de la semana y para empezar vamos a empezar un poco con Info Internacional y comentar un poco el caso del Sáhara, que parece ser que hace dos semanas el rey de Marruecos decidió expulsar a varios eh, cascos azules de la ONU de, suelo africano, digamos, y el Frente Polisario se ha tomado esta acción pues como una declaración de guerra o como ...como se dice? Como una provocación, ¿no? Y vamos, que la escalada de la tensión parece que es latente, mucha gente no le está haciendo demasiado caso, pero vamos, que estemos un poco atentos también a esta info porque se está dejando en un segundo plano y puede que dentro de poco pues haya una guerra en el Sáhara otra vez. Bueno, eta asteburu honetan sear va... zoritxarrez ba, efemeride tamalgarri bat e, gogora ekarri beharrekoa eh, ba, gogoratu nahi zaitu, zaitu egu, eta ba, izan ere ba, eh, estatuak e, herriaren ganako ba, bortizkeri e, hori e, ba, oindala lau urtek e, ban aurretik e, Ba, em, inigo kabakaz, da, bueno, da, oin, usteote asteburu honetan, egin zala laugarren urte urrena, bere, bere, bueno, erailketatik, ez da? Da, bueno, da, da, berana, ba, kasu, kasu agian estremo bat izan leike, baina, baina bortizkeria hori geuk be, geuk be sentitan dugu egunero, eta, bueno, da, ba, beragaz apurbet, amendizik irola erratitik, be, ba, gorain familiari, da, da, aurrera. Bueno, eta bide batez, e, e, nik eh, azte, azteko barazki zaldara ekarri gure nahuena zan, e, bueno, nazioarteko egun importante bat, e, apilaren sortzian izan zen e, Ijito Herriaren nazioarteko eguna, eta honekin, ba, bueno, azteko eurei agur bat bidali, bezarkada potolo bat e, Ijito guztiei batzuk mm, ezagutzen ditudan batzuk oso, oso atxeginak, oso majoak, oso agradableak dira, nire lagun honak dira, Eta bai, bide batez honekin komentatu ba, hijitoen egoera, kolektibo, komunitate honen egoera beti izan dela e, oso gogorra, ba, e, eskluituta sentitu izan direla, eskluituta egon izan direla askotan, ba, gizarte hauetan, e, Europako gizarte hauetan oraindik ere, eta Amerikan ere bai, oraindik ere badagoelako klasismo asko, eta esaielako aitortzen eskubide eta, eta bueno, e, e gauza hauek denontzako berdinak. Así que bueno, hori besarkada da bateurei eta musutxo bat danontzako. Doctor, my eyes have seen the years And the slow parade of years without crying Now I want to understand I have done all to my eyes. Tell me what is wrong. Was I unwise to leave them open for so long? I have one. Disco, disco junkie, disco, disco junkie. barazki bizidunak entzuten zaude. Eunda saspi punto bost, irola irratian. 9 de cada 10 necasaris lo recomiendan. Soloan sakontzen. ikasten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak azaleratzen. Bueno, ba, e, eh, badakizuen ez, gaurkoan jorratuko dugun gai esango da nola edabideek eh, manipulatzen duten informazioa e, guda armatuak, e, bueno, guda armatuei buruz informatzen dutenean, ez? Bueno, informatu entre comillas. Zergaitik bakeratu dugu hau, ba, bizitzan dena bezala, kasetaritzare ere politika delako, politika egitea da. Eta gai bat aukeratzen denunetik, ba, zehitzera biltzen diren arte eta hori ikusiko dugu gero. Baina, karo, e, alde handia dago kasetari, kasetaritza eta propagandaren artean. Batak informatu nahi du eta jakin nahi ez dena argitaratu e, nahi du, da besteak más maz, ideia eta bertxio jakin batzuk defendatzen ditu edo zin Eta, karo, e, jakin bat da, e, azken hauek ez direla kasetariak, boteraren aldeko laguntzaileak direla. Irremarkar eso, no? Eh, a todos nos sonará pues las 10 eh, técnicas de manipulación de Noam Chomsky, no sé qué, pero es que gudar matuak informatzen direnean, are eh, azaleratzen da are gehiago eh, esa relación entre gobiernos y medios de comunicación. Y eso es lo que queremos sacar a la luz un poco para que nos demos cuenta, para que sepamos también eh, criticar y mirar desde otra perspectiva cuando nos cuentan eh, estos conflictos. Y, básicamente eso, decir qué técnicas se, se utilizan y todo eso. Así que sin más, vamos a empezar. Mhm, hori da, hori da. Efectivamente, gaur saiatuko gara hori desinformazio eta manipulazio teknikak asaltzen, baina gatazka, e, gatazka armatu kontestuetan, ez? Horretarako oinarrituko gara batez ere Fernando Tutxo irakaslearen txosten batetan, deitzen dena la, manip manipulación de la información en los conflictos armados, tácticas y estrategias, baina asalpenak eta adibideak emoten hasi aurretik, eh, azpimarratu nahi dugu nortzuk izan diren, e, eh, haunerako gauzak egiten dituztenak, nortzuk diren, Eta ze interes defendatzen da honekin guztiarekin, ez? Badaude izen batzuk, izen propio batzuk, e, e informazio agentzietakoak, rollo FN, Alsan, Murdoch, Berlusconiren agentziak, AP eta UPI agentziak estatu batuetan, Reuters, Inglaterran, France Press, France Press... Hauek danak, e, bueno, dira enpresa pribatuak eta gainera ideologia konkreto baten defensoreak dira, Eta, bueno, ba, precisamente dira, herrialde okzidentaletako ba, interes imperialisten babesleak, ez? Euren aldeko kanpaina egiten dute. Munduan egiten diren eh, albisteko euneko larogei, larogei taboz, kontrolatzen da, behauek agentziek, eta baita ere nola transmititzen diren, ez? Nola transmititzen diren, ba, eh, hori, ideologia konkretu bat transmititzeko sortu direla esan alda enpresa hauek, Eta hori, ba, beraien helburua ez dela ez dela informatzea ni da e, ideologia bat transmititzea. Eta bueno, zen lan egiten da hau. Bueno, egiten da era askotara, egiten da, bueno, era kapitalista batzuek batzuk dira publikoak eta beste batzuk dira pribatuak, ba, publikoak estatuak, pribatuak komunikabide pribatu batzuk. Egiten dutena da, ba, e, euren esku dago zen metodo dan dan danak erabili, e, ba, kontrolpean eukiteko zer informatzen den edo ze informazio pasatzen den, ez? Hasieratik, informazio iturrietatik eta gero azkenean publikatzerakoan daukan tratamiento ere nahi, nahi dute eukin kontrolpean. Eta orduan, ba, e, hasieran, hasieran esaten dugunean, bada informazioa sortzen den leku eta momentuan bertan ja saiatzen dira kontrolpean eukiten dena. Iturrian bertan ja saiatzen dira kontrolpean eukiten egoera. Eta hori egiteko, bueno, badaude adibidez Pulse Sistema esaten diren e, gauza batzuk. Eta basikamente, bueno, bada, e, gerra batetara, kasetarai bat joateko, ze, eh, eskatu behar dituela e, baimen batzuk estatuari, eta estatua izango da orduan erabakitzen duena zenbat kasetari aldiren e, joan konflitu armado batetara, Eta nortzuk, ez? Eta nortzuk, aldiren joan. Eta han, ejertituarekin ba, egon beharko dira, ejertituaren egiten duen tur horretan egon beharko dira, eta ezingo dira hortik urten, eta bakarrik eh, kontatu halko dute eh, eurek e, eh, izten dietena, ez? Horrekin lotuta, badago hemen audio bat, jarri nahiko nizuekena, enzuek ikusteko ba, oso presente daukagun gogoratuko duzue, suzeso suceso bat. Asi entzun, entzun ezazuek. Para ocho, ocho años antes, el 8 de abril de 2003, cuando el grueso de las tropas estadounidenses finalizaban la ocupación de la capital iraquí. En un momento dado, eh, ataca las tres sedes de, informativas independientes que se encontraban aquella mañana en Bagdad. Primero se ataca la, la televisión de Al Jazeera, asesinando a un periodista jordano, Tarek Ayub. Posteriormente, con la ametralladora coaxial del carro de combate, se dispara a la cámara de la televisión de Abu Dhabi, gira eh, pues 90 grados y dispara un proyectil hit de alto explosivo, impacta directamente contra el cámara de, de Reuters, de la televisión Reuters, Taras Prosiu, de nacionalidad ucraniana, hiere a mi hermano gravemente y por desgracia fallece posteriormente por las heridas. ¿no? O sea, se atacó exactamente las tres cámaras que estaban transmitiendo en directo imágenes de esos carros de combate entrando en Bagdad. Bueno, genuen Kouso, Jose Kousoren anaia, kontatzen zela nintzuten, ba hori, bera, Jose Kouso. Eta e, kontatzen zuen e, eh, argita garbi, E, ez zela izan accidente bat, baizik eta e, aposta hil zutela, badakizue e, e, atakatu zutela periodisten hotela, eta bueno, izan zen desastre bat, ez? Bueno, ba, izan izan kasualidadea, izan zen e, ez filmatzeko eta ez emoteko kobertura e, tropen mugimendu eiz, e, estatu batuari ez zitzaion interesatzen o momentu horretan jakitea zertan ari ziren eurek, ez? Hori, hori bueno, jakiteko, baina gainera, e, esaten genuen eh, saiatzen direla iturrian bertan informazioa kontrolatzen eta gaur egun badago beste beste egoera añadido bat honi guztiari eta da ba, kontutan eukin behar da kasetari gehienak doazenak horrelako konfliktoetara egiten dutela lan, rollo freelance eta horrek zer esan nahi du, ba, doazela praktikamente euren kabuz eta idazten dutenean eh, albiste bat jasotzen dutenean, informazioa jasotzen dutenean sortzen duten albiste hori saiatu behar dira saltzen eta izango dira komunikabideak occidentalak erabakiko dutenak zelan egon behar den idatzita eurek eh, erosteko. Orduan, e, idea da hori, kasetariak daudela oso baldintzatuta, oso baldintzatuta. Alde batetik, ba, ejertzituak berak edo estatuak berak erabakitzen duelako nor joan alden, nor ezin duen joan, eta haundan duenean zer ikusi alduten eta zer ezin duten ikusi. Eta bestetik, ikusten duten hori, e, saltzeko edo irtera emateko eta euren ogibidea egiteko, ba, ba hori, e, saiatu beharko direlako egiten testua edo notizia, ba hori, moldatuta segun los intereses del medio que lo va a transmitir. Eta hori, informazioaren iturrian, ez? gero, badatoz beste momento batzuk, non, non e, ere Eh, manipulatzen den edo eh, saiatzen den kontrolatzen. Bai, eh, esan duzunarekin oso lotuta, bueno, e, erroa da, edabideak ez dira la libreak, ez azkenean badituztela hor e, finantziazio batzuk edo interes batzuk eta horiek segitu behar dute, dituzte. Eta horri lotuta, ba, bebai, e, zer esanik ez, zentsura dagoela betidanik ez, gobernutik, eta gero bebai, medio beraren zentsura. E, eta niretzat hori da txarrena, ez, zu medio batean zauzela eta jarraitu behar duzu bere hildo ideologikoa edo gauza batzuk e, esan, esan ditzakezu, beste batzuk ez, zer gaitik, ba, hor dagoela publizitate bat edo interes batzuk atzean, eta hor, horri, hori jarraitu behar duz, adibidez, e, cnn Eh, Afganistán o guerran, Manuel eh, manual y Batatera Suen zuen, eh, a ser o sea, un y tenía que, seguirlo al pie de la letra, no podía ser más o menos libre en lo que quería decir, ¿no? Por ejemplo, pues para salvaguardar ¿no? los intereses de, Estados Unidos, pues no, sacar a la luz imágenes de, víctimas, más o menos, digamos, tapar el, el, lado oscuro de la guerra, ¿no? Y sacar pues lo más no sé, lo más eh, banal. Lo más lúdico, lo más, comerciable. Lo más somos unos héroes, no sé qué, porque al final eso también hacía que la gente se posicionara a favor de la guerra. Claro, mm. todo eso eh, está pensadísimo. No, bueno, bye gauza gehiago dauz, be, bai. Bueno, bai, gero bestaldetik eh, emoten da desinformazioan fenomenoa, ez? Da fenomeno hau emoten da era eratara, diferente diferentetara. da generalki holan esan da, ba, desinformazioa da, mezuaren hartzailea eta errealitatearen arteko oztopoak, ez? E, apurbete hartzaileak e, informazioa hartziko dekozaren e, oztopoak. Orduen, ez eratara manifestauleike fenomenoa, ba, batean, e, saturazioa. Da, saturazioa zer da, ba, e, gaurko bizi moduen edo, e, bizi gara, ba, apurbete, dispositibo e, informazioagaz e, eh, ornituten dozkun e, hainbat e, da? Da txenien ba, ba sobreestimulazio bat emoten da, da jako estimulo bakoitzari ba, behar beste harreta prestatuten, ez da? Gero bestaldetik harintasuna. E, informazioa, ataraten dan harintasuna, ez da? Da, klaro, e, eh, oso eh, urtetan badiez eh, barriek edo notiziak, ba, orduen hartzaileak ez deko notizio horiek e, apurbete analizetako ba, kapazidadirik edo denporarik, ez da? da... Bai, gauza da, e, a los casetaris nos piden que trabajemos súper rápido, ahí tita, saca la noticia, entonces no nos da tiempo igual a, ver lo que hay detrás, analizar, a hacer un proceso mucho más elaborado, que es lo que deberíamos hacer, y las noticias se quedan pues en papel mojado, en algo súper eh, de la sala, ¿sabes? Bai, en produkzioa edo eh, hori emoten da, ezta? ¿eh? Da producción hori, claro, en términos también de fabricación, va uso harintasun un escatuteña O Horregatik, pues, al final, no, no, haces información, haces desinformar. Bai, gero bestaldetik arintasunan ostean badatorre intoksikazioa edo oin ba, barriki esaten da moduen infoksikazioa edo, ez da? Eh, bada, ba, e, e, ba, kristolango informazio volumen handi e, sartu denporak itxi baten eta, klaro, ba, informazio kantitate horren barruen ez dago ez dago zelan aukeratuterik edo gatzagoa da aukeratutea inf e, benetazko informazio eta baliozko informazio, ez da? Y toda la manipulación que hay también, no? Al final, eso es. tú estás reproduciendo lo que te dice la agencia, la agencia está reproduciendo lo que dice no sé qué, eso se va, como, como el teléfono es cacharrao, al final. Bai, da asko, sarritene ba notizia asko diesela, ez da ditxo algo, ez da ditxo lo otro, ez da ditxo lo que se, da ez diez gartakariek, ez da? Tekogu audio txubat, igual honekin zerukusia daukona ez da? Ipiniko dugu. Aurrera audioa. Yo creo que no hay gente infiltrada, ¿eh? Ese tópico de que vienen los de fuera diciendo que son de Burgos, que son de fuera y los detenidos son todos de aquí. Ese tópico de que nos hemos metido con, hemos dejado las cajas del País Vasco. La primera, la primera cosa, la primera agresividad que se tuvo, por desgracia, que nadie quiere, ni ellos mismos siquiera, se tuvo con el BBV. Pero vamos a ver entonces. Vamos a ver si cuando hablamos, vamos a ver si cuando hablamos decimos las cosas como son. Vale, pues usted dice... Eso tiene mucha repercusión también. No, no, si usted dice que son los vecinos del Gamonal los que están rompiendo las entidades bancarias, los que están tirando huevos y cervezas, esa es la información ahora que usted me traslada y con la que nosotros trabajamos. De todo esto, de todos los problemas que tiene la gente, esto es lo importante. Bai, hori, ibili gara komentatzen eh, informazioaren kontrola, manipulazioa, desinformazioa, zentsura, eta horrelako estrategia eta metodo batzuk, niri guztoko jaten azpimarratzea irudia, irudia zelako garrantzia deko none guztiak, ez? E, e irudia garrantzitsua da, mila aldiz genuen hori esaldia, bueno, una imagen bale más mil palabras, eta, bueno, e, e, bueno ba, e, komunikabide nagusiek hori ere bedarto badakite, irudiek segaiti daukaten beste pisua, ba, emozioak transmititzen dituztelako, irudiekin motibatu edo desmotivatu egin aldelako pertsona bat, edo talde bat, edo edo incluso herrialde oso bat, ez? Tristura edo aserrea provokatu aldira irudiekin, eta gainera, hau da kuriosoa, irudien bitartez e, errealismo sentsazioa zabaltzen da. Eh, ematen du informazioa dela más de verdad irudi batekin, ez? Naiz eta irudiak ez duen garantizatzen ezer, de hecho irudia eh, manipulatzea, irudia erabiltzea manipulatzeko oso arrunta da, erresa eta oso arrunta, ez? Eta orduan hori, e, Fernando Tutxoren eh, informean adibide batzuk agertzen dira, e, ba, saltzen nola gobernuek gerren kobertura kontrolpean eduki nahi izan dutela beti. E, asmoa da, gerrari aurpegia garbitzea, ez? Norbere herrialdeko ejertzituaren jarduera zuritzea, ere, eroiak aurkestea. Baina bebai aipatzen da, ba, e, komunikabideek badituztela euren interes propioak, batzutan izaten dira estatuaren kontrakoak, eta hauek dira interes ekonomikoak, ez? Eta orduan txostenean kontatzen du nola estatu batuetako telebistek Vietnameko, Vietnameko gerraren kobertura egiterakoan e, audientziak eta salmentak izan zirela euren lehentasuna eta kasu honetan bai, eh, gerraren alde gordina eta krudela transmititzen saiatu ziren komunikabideak eta horrekin batera euren poltsikoak betetzea lortu zuten eta gerra azkenean bihurtu zen espektakulo ziniko bat, ez? Eta hori da guzti honen beste problema bat. Be, ez bakarrik erabiltzen dela e, e, e, justifikatzeko ideologia bat, baizik eta de paso gu gehu aldatzen gaituela, eta gu garela e, e, e, konsumitzaileak, espektakulo, oso finiko batenak, ez? Gerrak retransmititzea da telebistentzako negoziorik onenetakoa, egiten dute Pastoy bat. Nada, yo te digo que cuando hay una guerra las televisiones sobre todo se están frotando las manos. Bai, bai, bai. Gerra bihurtzen da espektakulo komerzial bat eta orduan ba perfekzionatzen da gerraren kobertura, ez? Eta egiten dira reportajeak, eta egiten dira 3D animazioak eta gero jartzen dira e, egiten tertulia bat eta gero egiten da mapak eta krokisak eta gero e, daukagu elkarrizketa bat espertoekin eta gero egiten dute konexio bat e, bomba lehertu den azoka batetan. Eta claro, bien bitartean iragarkiak, eta gero leiaketak. Eta gero amaitzeko gauean pelikula bat, mm, beliko komerziala, rollo Rambo, eta gente posposik. Bai, da, gero teknologia aldetik bea burbet eh, salduiten da hori. Eh, se ha creado una bomba que sabe diferenciar los buenos de los malos bye, bai, bye. Eh, bai. eh Olako gauzek, es eh, en plan el avión que no se puede detectar, que no sé qué, que no sé cuánto Aprobe teknologian be supremacismo hori besaltxean da, ez da, da, claro eh, teknologikoki hain hain hundidute gauzen ez, ba, claro, jente, gente askori guztetan hori teknologian narlori hori bai, Eta adiraztea gu gara desarrollao, si somos bai. los putos amos. Bai, bai, bai. Ah, gauza daba ba, hori, eh, ez? Eh, que parece que contar las guerras no es algo serio, que parece que, a todos nos gusta, que nos da morbo, que es como contar, es como ver una película de acción y no estamos para eso. Hori, hordago dago problema, se normaliza tu egiten da guerra, normalizatu egiten da tragedia, oitu egiten gara hildakoak ikustera, eta ja da ez gara harritzen. Ikusten ditugu telebistan, iba, cambio de canal, laster etorriko da entretenimiento programa bat, eta bereala aldatzen dugu txipa, eta ja ez dugu pentsatzen ze hostia pasatzen ari den ez dakin non, eta bar, ez? Hemen dago adibide bat oso tipikoa, e, mila marrean, eh, izan zen Golfoko Gerra, Golfoko Gerra ba hori, estatu batuek gidatuta, egon zen inbazio bat eh, Iraken, eta etxean, gurasoek beti komentatzen dute hori, e, e, hori izan zela eurentzako lehenengo gerra telebizatua. Lehenengo gerra telebizatua. Lehendik bebai egon ziren e, interventzio militarren e, koberturak eta grabatu ziren eta eta emititu ziren, baina kasu honetan izan zen ja el copón, osea, irudiek hartu zuten pisua izan zen izugarria, eta konkretamente CNN, eta beraien bizion nocturna irudiak egunero agertzen ziren telebistan, eta hori, gerrak ematen zuen bideojoko bat, ematen zuen bideojoko bat. Bai, da, zelan, zelan gauzen oitute tele, eh, eh telediario tanta ikustera hori pante, zelan dekien ez dakiz dizer diesan abioiak edo helikopteroak ba, pantalla txube dekien on Olango gurutxe bat dekien eh, erdien bideoioko bat moduen da. Mm, hori da. ikusten soltetan da bien bombea, da bum, da bol, da esplota duiten dauen, da emoten dau, hori bideoioko bat ez dala erreala, ez da? Hmm. Eta gero dronen, dronen eh, gauzea gazbe bai, ja, e, gerra presentzialagaz ba hori areagotu iten da apurbet da gehau, ez? Ba. Urrundu iten da pertsonea gerratik, ez? Dronen kasua da para un programa Bai, bai, bai, egitan, bai. Bai, bai, eta Eta bueno, hori gaur egun antzerako parecido, eh? Osea, eh, Torres Gemelas izan zenean 11S, orduan e, telebistak egin zuen morboaren espektakuloa. Hartu zuen, eta jentea botatzen zenean lehioetatik bera, hori er, ikusi genuen behin eta berriro, behin eta berriro. Eta orain, e, aurten eta pasaren urtean, eta bar, estatu islamikoaren e, txakiagaz, siriako intervenzio militarra salvajada bat izaten den bitartean, guk ez dugu ikusten ezer, bakarrik ikusten dugu, aparte topatzen dugunean informazioa gertatzen den Sirian. Bai ikusten dena da hori, gatazta honekin eh, lotutako irudiak zeintzuk dira, ba hori, Europan gertatzen diren erasoak. Horrek bai. Eta bestela, gerratik iesi dabiltzenen e, eh, tragediak, ez? Baina beti morboa bilatzen da, ez? Irudi gordinak, el que le da la patada, el niño Ailan, que aparece ahogao. Sí, pero es que, claro, Ailan, porque fue muy, muy visual, ¿no? Apareció Ori. ahí y todos se conmovieron, pero es que había cinco años de guerra atrás y nadie había movido un dedo antes hasta que apareció esa foto. Nos movemos por sucesos así impactantes y luego nos olvidamos súper fácil. Bai, bai, bai, bai. Bai, da, gero irurdea arrolan be erabiltan dan eh, teknika oso oso ugari bet de izenoide eh, eh, ba, dinogun eh, biktimen deshumanizazioa edo. Niko goan deko txelan esplika lagun betek, egon sana Israelen eta eta eh, eskolako testu liburuak hartzen ebasan, da e, Israel-Palestiniar konfliktoa tratatzeko orduen, urtetan zi e, Palestinako kaleak eta ez da? Da, klaro, e, kale oso kotxambrosoak, e, e, ba, asfaltorik gabekoak, e, argirik gabekoak, jentea, a, erropa oso sardunek, da, dinegun, e, e, ikuspegi ralderratik, bapurbete, ba, purbet, e, deshumanizando eh, al arerio, ez ba, hori areagotuteko... Ba, Espektakularena que da oso jebia, kasetari batzuek ba, er, iraken edo egon direnak kontatzen da hori, Nola ikusi duten beste kasetari batzuk, nola pues, le, le, da, le dan a un combatiente o algo un poco de dinero, pega cuatro tiros mientras yo estoy contando la historia, pues para darles morbo, ¿no? Porque si no pasa nada, como que como que no vale, ¿sabes? Mm. la entradilla como que no tiene ahí el flow, no tiene lo que no tiene chicha y pues estas cosas se, se dan también. Bai, da bueno, ba, oine teknikakaz da, da gabizela berbaiten, ba, gaur egungo erabiltan diesan teknikak, holan eh, oroarredo e, eh, azalduko dugu, apurbete e, eh, generalki, eta, da bueno, e, maso menos indoguz bost, bost arlo edo. Dale langoa izango zen, eh, hasigete zen ikusten, izango zen simplifikazioa eta más o menos manikeismoa eta demonizazioa, ez da? Ba, txenien, e, ba, zelan simpli, e, kojuntura, konflikto kojuntura baten, zelan e, eh, kojunturari horren jatorria edo ez dan azalduten. Eta igual gertaera puntual bat e, azalduiten da, eta ez da gertaera hori e, zorrarazten dabiesan arrazoien e, jatorriera joaten, ez da? Por ejemplo, ba, ba, hemen eh, sarriten esan dana, ba, ba, e, ba, etak eh, apurbete kintxa bat egiten zauenean, ba, zelan eh, asesinos, terroristas, da apurbete demonizatu egiten zan, da, baina esan e, apurbete e, e, zera, su, bai, sustraira joaten edo, kontekstua egiten, ez da? Eta gero man, ba, manikeismoa da, ba, Geuse beti dau e, eh, polarizatu iten da, porbe, polarizatu iten diez ez da? Los buenos, los malos. Los malos malísimos. Los malos <laughs> malísimos y siempre hay buenos y malos, o sea, ez dau, ez dau kojunturaren eh, koyunturaren asalpen bate eh, egiten, baizik eta eurek emototxue ba, zelan posizionatu zeintzuk diesonak, zeintzuk txarras, txarrak ez da. Gainera, ez gara konturatzen, baina eske alde batean edo bestean beti da os, biktimak eta biktima da herria. Bai. Hmm. Eta beti, eh? Osa, zoen inocentes, tio. Bai, da lengoan eh, ikusten eh, Guantanamo gaineko ba, reportai bat, ba, urtetan zizan soldadue Guantanamokoak, da esaten eurien, haber, gauz, gabiz gauza onak egin, we are the good boys, en plan de gu gara onak, ez da? Bai, los buenos de la peli. Los buenos de la peli. De la peli, gainera. <laughs> Eta gero, ba, bigarren eh, arloan, bigarren zutabe moduen edo, ba, apurbet, komentau bindogu, ez, ba, e, informazio superficiala edo konteksturik gabekoa, ez da? Ba, apurbet, aizla, gertaera aislatu iten da, eta e, eh, tekstu ingurue be, ba, apurbet, esabatu iten da, ez da? Zer, sarriten, tekstu ingurue asaltzen bada, ba, agian empatizazio prozesu bat azileike hartzailean aldetik, ez da, da hori horrek ez dauko meni. Orduen, honek eh, be lagunduiten dau apurbet, eh, ba, informazioa despolitizatzera, ez da. Eta, bueno, da, ba, eh, be, violentzia politikoa dan, violentzia komuna dan, horrek gauza danok apurbet e, omiti duiten diez, ez eta zeintzu dira izan kausek, claro, horrek que eh, empatizaz, em, empatizazio prozesu hori procesuoría, itera quítela, e, esa eh, eh, doyen técnica. No, no, hay ganas ni hay tiempo tampoco, es a lo que íbamos, que ahora mismo, bueno, la mayoría de Davides son empresas y lo que quieren es producir, producir, producir rápido, rápido, rápido. Y, es que aunque tú quieras, no tienes tiempo de explicar en, en en, los, en un minuto o en el tiempo que te den o en una hoja o en los caracteres que te pidan el contexto tal y cual. Y luego aparte también es importante, ez da oinoiz jarraiko eta zunik. Eh, adibidez, eh, agartzen da Sirian ez dakiz pasatu da. Eta bi hilabete barru ez dakik guezer. Eta gero berriro alzaltzen da. Eta, karo, jendeak ez, no, no, lo, no, lo, no lo une, no, no, ten, no damos herramientas para que la gente entienda. Nik de dela urte batzuk irakurri nuen eh, reportaje bat sobre Al Jazeera News en inglés, eta esaten zuten eh, Sevilla urte horretan, epoko horretan irabazten ez daki zenbat premio, precisamente egiten zituztelako reportajeak, eta ez e, eh, eh, feed albistea kato da pastilla. Egiten zituzten reportaje sakonagoak, kokatzeko jendea, jakiteko zer e, eh, euren zen intenzinoa, bueno, zen informatzea badiru di, gero, bueno, ikusi beharko, baina de momento hori e, zen, ez zela bakarrik ematea albistea, baizik eta kokatzea jendea, eta ematea apur bat, kontesto bat, ulertzeko zer da pasatzen, pues jo que ez dakin non, ez dakin non. Baina, apur bete, ideia historiko bat eitiko, e, mm. ba, e, jarraipen hori jarraipentasun e, bat eiteko e, eh, gartatzen den. Ulertzeko, jendeak ulertzeko. jakiteko ze pasatzen den egia Bai, bueno, gero beste zutabe bat izan leike gezurra eta esagerazioak, ez? Ba, hemen, e, ba, sarriten, ba, zelan ikusten dugun, ba, gezurrek ohiko gauzea direz, ba, zelan en plan de salam tiene for, armas de... De, de destrucción masiva, masiva olakoak, bapurbete, e, norberan e, eh, e, eh, aksinuak edo legitimizatzeko, eta, bueno, ba, apurbete, jentea edo opinio publikoa, bueno, opinio manufakturada edo zer hori, bereganatuteko bere ganatuteko, ez da? Eta gero esagera, bueno, esagera zinua, ba, ba, danok entzun dugu, de, danok dakiguz apurbete adibideak esagera zinuak, ez? Apurret, dala arerioa, eh, ba, eure sarraskiek eureak diez askoz behan diagoak, nahiz da portele militar txikiagoa aukin, eta bueno. Da, purbete mm, e, esaldi bat hau dana ondo sintetizetan dauena, ba, mentir es una necesidad, informar es una tradición, ez da? Da, esango ban, estatu batuar batek edo seguramente, ez Fijo. Gero, Ba, urrengo zutabe moduen edo eh, egongo zen eh, guda lenguaia eta eufemismoak, ez? Oso oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, ez? E, informazioari e, ba, transmititako erabiltan dan kodigoa edo, ez? Da kodigonen bitartez ba apurbet e, transmititan da ba, boteraren erreprodukzioa edo, ez da? Gero konfrontazioa be areagotu egiten da, polarizatu egiten da, polarizatu egiten da ge hau e, guda eta eh, espektakularizatu egiten da, ez da? Diskurtzonek eh, ba, deko violentzea simboliko oso bortitze eta ez dotxa portetan gauza handirik informazioari, ez? Ez ba, ba e, izena como batalla kontienda trintxera daños kolaterales, uh -huh. gabiz hildako, e, hildako azberbeta da daños kolaterales olango, itxek ba, purbet kentxan dotxa hierro al asunto propio y le echa más hierro al asunto... Deshumaniza. Vale. Sí, eso lo que decías, es que al final se reproduce el, lenguaje militar y que no aporta nada a la información, simplemente pues es que, es que espectaculariza y, eso que no... saiatu va a intentar que no, utilizar esas palabras porque vaya hori ikusten da oso garbiki, ba, pasautako también, tanbe, bai ez, bigarren mundu gerra, lehenango mundu guerra... bueno, da dakigu, ba, eliteek eh, langilariaren kontrako gerrak izen zirela, baina, claro eh, dana mozorrotuten da, ba, nazioen arteko kontienda bat moduen, eh, ez? Eh, Bueno, gero, <clears throat> gero dauz beste, beste zer batzuk eh, diskurtsoan da da muere versus mata eh, muere una persona en, en no se donde porque ha explotado una bomba da, claro, matak eh, subjetua dauka da muere eh, biktima da sujetoa, ez da? Bai. Allí, en, en los lugares de conflicto, siempre mueren. Pero aquí, cuando es en Europa, siempre bai, matan. Siempre mm. matan, ez Gauza berdina gertatzen da eh, violencia de género kasuekin oso, mhm. oso larria dena, por cierto. Mhm. Bai, bai, da, gero, ba, ba, eh, dinogune eragile batzuk eh, deslegit, deslegitimatzeko, ba, por ejemplo, banda terrorista versus e, organización armada, ¿está? Banda, banda de bai, que de música. Banda da, en plan, lau lagune... Eh, Los cuatro, Dalton. Cuatro <laughs> kinkis que se han juntado, da, Dalton, bai. se han, se han puesto a poner bombas, ez? Da organización armada, ba, badauko apurbete, eragile... Kutsu politikoa. Bai, kutsu politikoa, ¿está? Da, eurentzako peligrosoa bihurtu daitekena, claro. Bai, eta gero desu manesazioan arloan, ba, inmigrante inmigrantes sin papeles, da la purbete bastante así versus eh, sin papeles en regla, obviamente. Eta bueno, hori izango zen apurbet de guda lenguaia eufemismoak eta horren eh, arloan ba apurbet komentakoa, ez? Da txenengo zutabea izango san ekidistantzia edo neutraltasun faltsua. Hau e, e, informatzeko ba de, de, dauen joera bat edo da dala apurbet e, ba, imagina hau konflikto Palestina-Israelien ba, zelan, e, ba, vamos a hablar con, con los dos bandos, da purbete, bakoitzari emone eh, euren mi, eh, minutu, ba, horreka bat bilatuten dinogun diskurtsoan edo, edo informazioan, ez? Da neutral, neutraltasun faltsu honek, ba, bada berez e, posizionamentu politiko bat, ez da? Atzenien parekatutea, e, el agresor y el agredido, ba, bada, badeko intenzionalidade omitidu bete, ¿está? Y la mítica, ¿no? Eh, ha caído una bomba en Gaza, pero es que claro, antes habían acuchillado. A ver, estamos comparando una bomba que, ¿sabes? Bai, bai, bai, bai, bai. Da claro, eh ba, eh Israel en incursión a Palestina en Sarriten, ba, es que ba, es Eh, debido a, a un acuchillamiento de un guardia en Israel, pues eh, Eh, Israela bombardea ha barrio. Mm. Ba. Eta movida da, lortzen dutela justifikatzea. Ikusten dugu, evidentea da, desproporzionatua da abuela kompletamente, baina horrelako mensaje txoekin, bain eta berriro, lortzen da... Lortzen da, justifikatzea horrelako eh, ekintza e, bat, eh, bai. bombardeo bat. Por bai, eso, haikandar mm. Bai, da hori horrek ez politiz eta iten dau mesue asko be, bai ez da ba, orekatasun bi, bilatzen dan, orekatasun hori bilatzen danean, ba, ez da ikusten nor dan agresore da nor agreditu edo, ez? Mm -hmm. Da, ba, bueno, honek izango zirezan apurbete te, gaur egungo teknikeak, ez? Mhm, mhm, mhm. Ba, ba, bai, e, gauza asko dira, ikasteko, gauza asko sakontzeko, baina, bueno, batzuk ekarri ditugu eta nik uste kontutan izan beharrekoa direla, ez? Bai, e, a ber, nik usteot e, apurbete, E, hasik e, esan gure neunke ba purbet e, gugdekogun errealitate konstrukzioa eta errealitatea inoz ez dauela koinciditan, ez da? Da hori zergatik izango dan, ba, guk errealitatea konstruitako deko e, erramintak edo, ba, ez dieselako, berez, ez dieselako los correctos, ez? Eta gero, importante be bai, ulertzea, Estatuek dituztela interes batzuk, imperialista, kapitalismoarekin lotutakoak, enpresa pribatuek, gainera handienek, alineatu egiten direla interes hoiekin eta babesten dituztela, reproduzitzen dituztela, eta azkenean sortzen da hori, sistema hau ez da bakarrik politikoa, heltzen da pertsonalera ere bai, onelako bideetan, ez? Telebistatik, irratitik, periodikoetatik, heltzen zaigu denbora guztian, informazio tipo baten ba hori, reprodukzioa, behin eta berriro mensajito, mensajito, mensajito, eta horrek bai lortzen du, ba, gu gure, gure psikologian, gure barnean, aldaketak sortzea eta eta kontu zibili bagara, saiatu bagara hori superatzen. Mm Bueno, argi dagoena da, e, informazioa askea ez badela, e, ba, Ba, ez dela, akabo. Ez dela informazioa. Horregatik, ba, gora irradi libreak, gora edabide libreak, eta beti ere aunque siempre pongamos la tele o al final acabemos leyendo algún periódico en el bar, ¿sabes? Que también miremos los edávides eh, alternativos porque al final son los que mejor info dan. Sartu ortuondoirratia.ga web elbidean, bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Agenda. eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irrati askeak garen einen. Berben orgia. Borrok armatuaz mintzatzen garenean, beradien idealak defendatzeko armak hartzea erabaki duten talde bat jatorku burura. Normalean ideal duintasun bizimodu, kultura, hizkuntza, lurralde eta abar defendatzeko egiten den aukera. Naiz eta komunikabidek alako konnotazio negatibo bate eman nahi honi. Baina aukera alda, herri komunidade edo gizatalde talde baten duintasuna ez denean errespetatzen hobe esan da. Pentsamendu eta politika imperialistek beraien indarra eta armak erabiliz, beraien interesak aurrera eramateko, elkarrizketa edo proposamen gabe giza duintasuna zapaltzen dutenean, armak hartzea aukera ala defendatzeko bide bakarra alda, gure duintasuna, bizimodua, nortasuna eta behar izanak kontutan hartu gabe bera e izana indarrez eta represioz esartzen duenak usten aldu beste biderik borrokarako? Inon entzuna badut, borroka armatua ez dela herriek beraien burua defendatzeko egiten duten aukera bat. Baizik eta opresore imperialistek herriei inposatzen dieten defendatzeko era bakarra. Gainera, borroka armatua armas edo armaturik egiten den borroka bada, joder, estatu imperialistak dira borroka armatu egiten dutenak egunero. Estatuek, ejertzitoa, armak, polizia eta beste hainbat talde armatu ditu bere ordena inposatzeko. Estatuak dira borroka armatu erabiltzen dutenak beraien interes politiko eta ekonomikoak aurrera eramateko defenda ezin daitezken herrien kontra. Zergaite komunikabideek ez dute hau salatzen? herriek ez esaten dutenean eta imperioak armak erabiltzen dituztenean zergaitik ez da salatzen? Herriek armak hartu eta beraien burua defendatzen dutenean zergaitik salatzen dute borroka armatua komunikabideek? Zergatik salatzen da komunidade batek armak hartu behar izatea eta ez armak hartzera bultzatu duen horri? Zergatik medioek ez dute galdetzen zer bultzatzen duen mugimendu bat armak hartzera? Beraz, herri, komunidade eta gizataldeak bereien arrazoiak duintasuna, bizimodua, hizkuntza edo lurraldea zapaltzen duten imperio batekin borrokan daudenean eta beraien ahots, hitz eta eskakizunei entzungor egiten dietenean herri hauei gelditzen zaien bide bakarra da borroka armatua. Ba, listo! Amaitu da gaurko ere bai. Bai. Oso polito egonda, ez Gaur polito egonda, bai. Gaur, gaur eh, gainera dokumentaute ondo etorri gara. Bai. Eh... Hori, oporretan ostean depora auki dugu prestatzeko. Bai, bai. Baina batez ere leirek, leirek bai, ekarri bai, dugu bai. bai, bai, bai, txosten hori aipatu duguna birritan edo irutan. Hori eh, izan da eh, klabe egiteko gaurko programa, ez Eta, bueno, ba... ba es, ah, joan aurretik nahi nuke eh, aipatu, eh, izan dela azte buronetan eh, jardunaldi internazionalista galdakon, ernaik antolatuta arraneko e, bai, Barcelonako San Adria, San Adria, ez San Andreu. San Andreu tal ausoko e, kolektibo batekin, eta egon dira, bueno, e, itzaldiak eta txarlak eta trikipoteoak eta txaranga eta bar, eta atxoko konziertazoak oso ondo egon zan, eta, bueno, e, batetik urten eta laster beste bateragoaz, eh, ma, maiatzaren zazpian gazteguna izango dela galdakon, así bueno, ba, batetik eta bestera, batetik eta bestera. Bueno, da purbete ba, gaurre somatuko zuen ba, faltako aukin doguzela, ez da, ba, batetik aurkene, aurkene jagon zatez, da, da osatu zatez ondo, zaindu, Eta eneko ba ge, viajean joan dala hortezik eta bueno ba esaitezik eskatu ze hurrengoan aukingo dugu hueltan. Bai, amaitu horretik esan beko da, ezta? Ama, bai. maite gaitu. Bai, enekoren ama maite dugula hemen, eh? Bai, bai da ba bueno, bakizuen ez ba urrengo dekogu la hora del suicidio, ba hemen daue David eta da, David eta Astola ba euren proposamen musikalekin Eta, bueno, ba, ezin zuek aldu hori urrengo programea bez, eh, ondo, ondo pasako zu Eta, bueno, beste barik, ba, urrengo azter arte. Bai, placer bat, beti bezala, eskerrik asko hori gotearen, da maitzeko una frase lapidaria destas. Eh, una sociedad mal informada es fácilmente manipulable.